Book 2 Uctaati Uctaati Restoranshi meore Restoranshi 2 Vashlis tsveni tu sheizleba Vashlis tsveni tu sheizleba Limonati tu sheizleba Limonati tu sheizleba Pomidoris tsveni tu sheizleba ომიდვრის წვენი თუ შეიძლება. ერთ ჭიქა წითელ ღვინოს დავლევდი. ერთ ჭიქა წითელ ღვინოს დავლევდი. ერთ ჭიქა თეთრ ღვინოს დავლევდი. ერთ ჭიქა თეთრ ღვინოს დავლევდი. ერთ ბოთლ შამპანურს დავლევდი. ერთ ბოთლ შამპანურს დავლევდი. გიყვარს თევზი? გიყვარს თევზი? გიყვარს საქონლის ხორცი? გიყვარს საქონლის ხორცი? გიყვარს ღორის ხორცი? გიყვარს ღორის ხორცი? მე მინდა რამე ხორცის გარეშე. მე მინდა რამე ხორცის გარეშე. მე მინდა ბოსტნეულის კერძი. მე მინდა ბოსტნეულის კერძი. მე მინდა რამე, რაც სწრაფად მზადდება. მე მინდა რამე, რაც სწრაფად მზადდება. ბრინჯით გნებავთ? ბრინჯით გნებავთ? მაკარონით გნებავთ? მაკარონით გნებავთ? კარტოფილით გნებავთ? კარტოფილით გნებავთ? ეს არ მომწონს. ეს არ მომწონს. კერძი ცივია. კერძი ცივია. ეს არ შემიკვეთავს. ეს არ შემიკვეთავს. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე. www.book2.de